mbare turi ku munsi wa kane genekerezo rya gatatu ukwezi kwa gatandatu mwaka n'ibihumbi na mirongo ibiri na rimwe n'umwanya tubashikiriza amakuru avuga kuri uno mutaga dore ku ngingo nkuru nkuru dukikira abadandaza batanu b'isukari bo mu gisagara cya bujumbura bo mu makomine amwe bakuwe ku ntonde za sosumo kubera kunyegeza isukari no kuyongera igiciro nawe umugwi w'igihugu jejwi by'agateka kazina mu nsenga hashyu ababyeyi n'abacamanza kwama bashyira imbere neza y'abana dogiteri binyini muraba abishikirije nyuma yaho hari abayoboke baje biyo mirongo itatu na batandatu bafashwe barafungwa muri komine musigati harimo abana cumi n'indwi nayo mu makuru ajyanye no kwinonora imiti naho munonotsi francine niyo saba kuri ikaze muri makuru abadandaza batanu b'isukari bo mu gisagara cya bujumbura mu mazone ya gihosha nyakabiga ngagara kinama na cibitoke baramaze gukugwa ku ntonde za sosumo kubwo kwikika mu kiza bakanyegeza bongera baduza ibiciro ibyo bimenyeshwa n'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe sosumo general de brigade aloyize ndayikengurukiye agasaba abajejwe intwaro mu ntara gufasha mu gushengeza abadandaza banyegeza isukari arongera akavuga ko kuba amasezerano bari bafitaniye n'abunguruza isukari mu miduga yararangiye mu mpera z'uku kwezi kwa gatanu ari kimwe mu bituma isukari iteba gushikira abaguzi avuga ko amasezerano mashasha nabo bunguruza isukari ari aratunganywa kugira icyo gikogwa gisubire kugenda neza uyu muyobozi mukuru wa sosumo arahumuriza akavuga ko isekeza ryo kwimbura igikaju rigiye gutangura mbere y'uko kwezi kwa gatandatu ah, kurangira ibizotuma isukari yiyongera ikibazo cikena ry'isukari kigatoru umuti no mu bijyanye n'ubutare ubushikiranganji bw'ubutare ah, n'agataka humenyesha ko ibikorwa byo gucukura ubutare bibandanya ariko uburenganzira bwo gushora bukakwa amashyirahamwe acukura ubutare mu burundi umushikiranganji Ibrahim Wideye asigura ko iyo ngingo yafashwe na leta kugira ah, hatosogwe utunenge twibonekeza muri icyo gisata kubwiwe amategeko n'amasezerano bitegerezwa guhinduka kugira leta nayo ihatorere akoyoko tumukurikire mu bisanzwe byaribonekeje ko hakenewe ko tugira ibikorwa byimbitse kugira tumenye ukuntu bashora ubutare nibyo nk'akarorero ni uko ubutare bwa gakara navuga letererare bushorwa bakabushora hanze makungu ubwo bwiye ukaraba twebwe icyo tubukuramo mu bisanzwe twasanze hanini nyafataki na kimwe tubukuramo byumvikana ko uyu munsi twabahamagariye kugira ngo dusubiremo intumbero y'ukuntu hoba ishuri gushora n'icukugwa ry'ubutare uyu munsi bako baracukura ngo twabuje gushora kugira tubanze twicare hamwe hama twige tubereke ibyo twiye tubona ko aragasembwa bitadushimisha muri yamvo yo kugira ngo twunguke nabo bunguke umushikiranganje Ibrahim Wizeye akaza kuba umutumire wano makuru tugaruke mu bijyanye n'ubudandaji hari arikena ry'ibinyobwa bya bararudi cyane cyane Amstel na Primus mu bunywero eka no mu madepo aho baranguza ibyo binyobwa abo mu mazone yangagara na Kamenge muri commune Ntahangwa baganiye na hadisi anganiro bamenyesha ko iyo bishitse babironka baronka urugero usanga ari ruto bagereranije no mu kindi gihe baba basanzwe baronga ibyo binyobwa ngo haraciye hafi ikiringo cy'ukwezi basaba Braludi gutorera inyishu icyo kibazo ngo kuko ari agahombo ku badandaza aho niramuco ntanzoga tugiye ntunakora ibi byose n'ibidaje ubona ikena ry'ibinyobwa bya Brarudi ngo ryatanguye kwibonekeza kandi kuva hadugijwe ibiciro mu ntango z'ukwezi kwa gatanu Lieven Ciza na Kimana Manase bakorera mu nwero buri muri zone Kamenge bakemeza iryo kena aho basanzwe abakiriya ashobora kuronka izo barangura umugabo ubu ni ukuvuga yuko hari vide nta kintu na kimwe gihari ni ukuvuga haje nk'iyo kamyo imwe cyangwa zibiri ishiki muri ya ku buryo abantu ntibanakwigwa kandi urumva abadandaza bashikiriza ko ari agahombo kadasanzwe mu gihe bamwe muri bo ubuhaza haza ikamyo ibazaniye inzoga imwe canke zibiri hari hasanzwe haza basaba burarudi ihingura ibyo binyobwa kubaronsa ibinyobwa bikwiye basaba na leta gufata mu minwe icyo kibazo isanganiro ku isaha zitandatu zirenga ku minota mirongo itatu n'itatu amakuru tubateguriye abandanya mu bijyanye n'agateka kazina muntu ku mirongo itatu na batandatu b'abayoboke mu uh, bayoboke ba debiya bari bahagaritswe ku munsi w'imana muri komine musigati intara ya bubanza mirongo ibiri n'indwi bararekuwe bimenyeshwa n’urongo umugwi w'igihugu jejwe agateka akazina muntu sende hashe dr sigite binini muraba arongoye uwo mugwi akamenyesha ko nabo icyenda basigayeyo bariko bakorerwa dosiye tumukurikire nagira ngo yuko naho hari hafashwe abantu benshi eh, hariho abamaze kurekurwa batari bake eh, cyane cyane nk'ababyeyi bari kumwe n'abana babo bararekuwe hamwe n'abo bana bararekurwa ubu hasigaye abantu icyenda ku mvu z'amatohoza eh, kandi nabo nyine twibaza ko amatohoza asokorwa n'ingoga kugira ngo abagiriwe n'icyaha amadosiye babandanye hanyuma abejejwe nabo bashobore gutaha kuko kuki kugira ngo abana ntibashobore kuba bahogwa amadini y'ababyeyi babo ni kuza turahanura tukongera tukigisha inzego zitandukanye mu zifata ingingo habaye izijejwe umutekano canke tukibutsa n'abajejwe ubucamanza ubutungane eh, kugira ngo bame baraba yuko eh, ineza y'umwana ishyirwa imbere ya byose eh, na cyane cane tukigisha n’ababyeyi kugira ngo bamenye ko ari kizira gukoresha abana mu bintu mwene ivyo Dr Six Binyini muraba harongoye CNDH mu bijyanye n'ubutungane uguharika birabujijwe n'amategeko mpanabyaha mu Burundi umushingwamanza Segatwa Fabien asigura asigura yamarako ari icyaha gihanwa mu gihe umuntu yitwaye baharitswe bidogeye ko babayeho mu buzima bubi kubera abagabo babo tumukurikira avugana na Vestine Butoyi mu burundi guharika barabikuye ubu umuntu w'umugabo agira umugore umwe gusa n'umugore agira umugabo umwe gusa ariko ibyo naho bibujijwe hariyo nk'uduce tumwe tumwe nk'iza giharo ikibonekeza iyo nyifata usanga umugabo afise umugore arenga umwe mbega none ibyo bintu bigenda gutya kugira ngo bibe bibujijwe ariko bibandanye bikorwa erega amategeko yagizwe kugira ngo abantu bayubahirize mugabo yagizwe kandi kugira ngo bahane abatayubahiriza kandi yagizwe kugira ngo uwo muntu abonye yuko umuntu yareze ku mategeko ashobore kuyitwara muri sentare kugira ngo bamwubahirize birabujijwe ariko birakorwa bihanwa gute icy'amategeko mpanabyaha avuga avuga yuko umuntu ashobora guhanishwa umunyororo mugabo rero kugira ngo ibyo byose bibe umuntu ategezwa kwitwara ni ukuvuga ko ari icaha gihanwa umuntu yumvise yuko umutima we byanse yituye ubutungane mugabo rero igihano si kinini cyane bavuga yuko ari amande kuva ku bihumbi mirongo itanu gushika ku bihumbi ijana muravuze yuko umugabo yaharitse ashobora guhanishwa amande mu mahera y'amarundi ibihumbi bibiri mirongo itanu cyangwa ijana hmm. mbega none bica bigarukira ngaho wa mukenyezi yaje guharika nawe bica bihava ngo bikagenda gute hari igihe umuntu aba azanye uwundi mugore afise uwundi iyo akamushyira mu nzu mugabo urugeni bwa mbere butarafutwa icyo gihe rero hoho birategekanije n'amategeko arashobora guhanishwa umunyororo w'amezi atandatu gushika ku myaka ibiri hanyuma bagatanga nihada bagaca rero basaba yuko uwo mugore yaharutse ava mu nzu kamwirukana hariho ingaruka izihe ku bana bavutse mu buryo be n'ubwo abana bavutse ku mugabo mu buryo be n'ubwo bemegwa nk'abana bavutse mu mategeko amategeko aremera abana bavutse ku mugore wa kabiri bwa buca amategeko atemerana umugore wa kabiri umugore no gushihana nk'iyo atakiriho baca batangura gupfa ibyo yasize ugasanga ntibagiye hamwe bariko barashihana ugasanga n'ibyo basize bariko barabitagaguza babiburana kuvanganya abana burya ni bibi cyane n'amategeko abemera bose mugabo bobo ntibiyemera bose ku bwanyu kugira ngo iyo nyifato uwo muco usanze utemewe mu burundi kandi ukabandanya wibonekeza uhagarare amategeko yari akwiye gutomora gute amategeko kiratomoye mugabo agira ingorane iyo hageze kuyubahiriza nayo ubundi bategereza kubahiriza amategeko nk'umuntu azanye umugore wa kabiri bakamufunga mu bijyanye no kunguruza abantu n'ibintu abiyunguruza imiduga yunguruza abantu baba mu buraruko bw'igisagara cya bujumbura baridogera abantu batubahiriza amategeko yo gutonda ku mirongo bamwe mu bo twasanze ku gituro cy'izo modoka kiri imbere y'aho isoko ya bujumbura bavuga ko ibyo bituma bacegwa gushika mu mihana yabo hamwe n'abagendana ubumuga batoroherwa kwiyunguruza mu gihe abantu basonikana mu kwinjira mu biduga ni nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Jean Marie Vianney Ndakumana turi ku gituro c'imodoka zunguruza abantu baba mu makarikiye y'uburaruko bw'igisagara ca Bujumbura kiri imbere y'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura bamwe mu bo twasanze ku muhingamo kuru no wa gatatu batumenyesheje ko batoroherwa kuyunguruza muri bino bihe kuko hari abantu batubahiriza ingingo zo gutonda ku mirongo ivyo ngo biranatuma abakenyezi bibungenze n'abantu basanzwe bagendana ubumuga binjira mu miduga bigoranye ngo kuko badafise ingufu zo guhangana n'abo bantu turashobora kuba turi ku murongo tukabona abandi bantu biyadukije baduca imbere sinzi ko twe tuba tutihuta hari abantu baba badafise ingufu zo kudugana n'abo bantu hakaba hariho abibungenze cyangwa ibimuga ugaca ubona abandi bantu babaciye imbere twebwe ukuntu dusanzwe dufata amabisi turi ku murongo kuba dutondera igihe maze gutonda ukaba wihuta mugabo umaze gushikirwa ujya ubona abantu baciye ku rundi ruhande batuma binjira hari nk'abamama baba biwungenze ibimuga biba biri hajya biri bugwane nabo bajya bakomeye turatonda kandi dutonze ku murongo tahoze turenganya ivyo ngo biratuma bashika mu mihana yabo batevye kuko bamara umwanya utari muto bari ku mirongo kuko ari giho baba batonze kugira bashike mu irakirikare utangira karasiyo k'abantu basanga uracerewe kandi ari barushikiriye ku murongo no ingaruka mbi zica ziba yuko urya mwanya wari wategiwe gushikira muhira siwe mwanya ugishikiye ko muhira kubera iki urya mwanya wari kuri imodoka hariho abandi baguciye imbere bagasaba ababijejwe gutorera umuti ico kibazo kugira boroherwe kuyunguruza iryo saba yuko ababijejwe boraba ntihagire umuntu aza ararengera uwundi ku murongo kuko byose bikurikizwa n'amategeko ujya aba yatonze ku murongo aba yubahirije amategeko buriya nawe abaje kumurengera nawe nabe yubahiriza amategeko kugira yurure mwaba mugiserukira mukabwira inzego cyangwa abajeje umutekano cyangwa abajeje abakuru b'amaparikingi ukuntu baza baratondekesha abantu ku bwabo biyunguruza mu miduga yunguruza abantu baba mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura abo bantu batubahiriza amategeko yo gutonda ku mirongo ngo bakunze kwibonekeza ku bwishi ku bituro mu masaha y'umugoroba kuva igihe cy'isaha cumi n'imwe gushika igihe cy'isaha zibiri z'ijoro mu gihe abantu baba bariko barava ku buzi basubira mu mihana yabo Olivier Alenge ndakumana tukiri mu gisata cyo kwiyunguruza nyene bamwe mu biyunguruza mu mabisi yo mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura ngo ntiborohera kuronka uko biyunguruza mu masaha yo mu gatondo abo mu mazone ya Musaga na Kanyosha ngo iryo kena ry'amabisi rituma bakoresha amafaranga menshi abandi bakagenda n'amaguru kugira ngo bashike aho baronka amabisi bagasaba leta ko yotunganya neza ikibazo c'amabisi isangane umutumire wa radio isanganiro uyu wa mwanya w'umutumire murano makuru ni umushikiranganji w'ubutare n'agataka Ibrahim Wideye ahavuga ko bijyanye n'igisata cy'ubutare nyuma yaho gushora ubutare bihagarikiwe mu Burundi hamwe n'ikigiye gukogwa kugira igisata cy'ubutare gitere uh, giterere bimwe biboneka nk'iterambere ry'igihugu umushikiranganji Ibrahimu Wideye ishobora kubaza mugenzi wacu Rini Bere nibigira umushikiranganji Ibrahim Uwizeye mwaramutse mwaramutse neza muri umushikiranganji w'ubutare n'agataka umushikiranganji wa mbere Murinda Mukiza yaramenyesheje imbere y'abashinga amateka n'abakenguza amateka ko ibikorwa byo gushora ubutare buva mu Burundi byahagaritswe mbega haciye hakurikira iki mu bisanzwe byaribonekeje ko hakenewe ko tugira ibikorwa byimbitse kugira tumenye ukuntu bashora ubutare uyu munsi bako baracukura ngo twabuje gushora kugira tubanze twica twicare hamwe hama twige tubereke ibyo twe tubona ko ari bitadushimisha muri yamvo yo kugira ngo twunguke nabo bunguke baramaze kuza twaricaye turabonana ubu rero twarashyizeho ekipe ikwiye kugira twicarire ibibazo twe twabonye nyamukuru hanyuma tumaze kubitorera inyishu ubwo tuzoheza tubemerere kumbure ko bashobora tutabitoreye inyishu icyo gihe tuzofata yindi nzira bikunda twakumvikana nabo canke iyindi nzira twofata ivyo tubikoze gutyo kuko biragaragara ko bwaba butare novuga tererare byaba inzahabu turiko turagira ivyigwa byimbitse byo kugira turabe ko leta y'u Burundi atashikirahomba dusanze hari aho irikirahomba Nukuri ukuri ntibizoduca inguvu zo guhagarika kugira dukosore ibyo bitameze neza mbega amashyirahamwe acukura ubutare mu burundi nayahe acukura ubutare ubu hariho nk'iyo twakwita rembo rembo niyo icukura ubwo butare twita tererare canke akabuyenge hari hari icukura inzahabu tanganyika mining iri mu cibitoke hari icukura inzahabu eh, imuyinga nawe ikaba yitwa Africa Mining. n'iyindi hariyo n'iyindi iriko icukura ubundi butare muri kirundo ku ntega twita ntega holding abo bose ni ngombwa ko igihugu cyo nyene ubutaka nyene ubutare kigwiza kuharonkera akunguko ko biragayitse ko igihugu coja mu bukene gifise ubutari nk'ubwo umuntu ariko arabumviriza womenga agahaze kari kuri rainbow gusa gahaze mu bisazo ntabwo kari kuri rainbow gusa turiko turabona ko n'ahandi ubwo buhaze bushobora kuboneka gituma tuvuga kuri rainbow nuko twaravye neza convention yatwebwe nabo tukaraba ukuntu ishora tukaraba umwimbu uvamwo twasanze igihugu n'ukuri ataco kiko kiraronka hari aho usanga bakubwira ko ikiro kigugwa idolari imwe n'ibice nka bingahe by'idolari mbega ni gute bashobora kuba bo barabonye ko ubwo butare bugwa idolari rimwe tubusangiye twebwe ntitubimenye mbega n'igiki mugiye gukora kugira ngo gisata c'ubutare kibi ca mbere gifasha ubutunzi bw'igihugu mu Burundi ubwa mbere icyo tugiye gukora no guhinyanyura amategeko yarasanzwe ariho mu mategeko ubwayo usanga ko harimo ugusumbasumbana mu nyungu umuntu yokura mu vyerekeye by’ubutare. tukabitunga inganya neza nta kizobuza ko ubutare bwacu buterera agacumu k'ubumwe mu iterambere ry'igihugu cyacu